Horritarazi dugu jadanik zergatik eh, balio gabetuak izan ziren astapen batean zuen botzak. Zuek eh, nola nola ibilizinezten, zer zen ondoko etapa? Etzinuten eh, hori onartu gertakaria, martxoaren amabostekoa? Ba, txemanak izan ginen, guk egin nuen utz tekniko bat egia. Uh, beraz, gure baten uh, nazionalitatea ez frantzesa markatu behar baitzen. Horren ondorioa, beraz gure aurkakoek, beraz uh, eh, bozkabulegoen eh, lendakaritza zuten eh, gure aurkakoek uh, hartu erabakiak oraino gehiago uh, atxeman gintuen, zeren jamaitzuten gure bozkapaperak uh, balio gabekoak zirela, eta beraz uh, bozen euneko zero egiten ginuela. Naiz eta lareun eta masai argonazek gure alde eginen, maitzaren aldetik uh, eh, eguneko zero. Ondoko desmartxa eh, beraz, zer izan zen? Eta beraz, uh, errekurtso baten egitea, errekurtso administratibo bat, abokat batekin, eta hor prozedura bat uh, engaiatzea hor, horren uh, ez tabaidatzeko. Alde bako egin du memoria bat edo, idatzi bat, argumentuak aintzinatuz, eta egun zen beraz, uh, pauen horren eta bai da hauzko ez bai da. Erabaki aste baten buruko jakinen da, ala ere, esperantza jaundia zuentzat, zenta raporteur publik eh, magistratu horrek, nunbait zuen alde egindu? Ara, ala, hola atera da. Eh, boa ikusiko, eh, bailak badu bere askatasuna, binen uh, komuzki uh, eh, raporteur publik berako horrek, bon, uh, orientazionea azkarra ematen du, ala ere. Normalki, horiek, balio gabetu behar lituzke, behaz raporter publikoen uh, eh, iritzia segituko balu uh, eh, epaileak. Kusiko, eh, ah. Abokatuak zer egan dauzue, zuenak uh, gehienetan ala dela uh, epaileak segitzen duela raportor publik delakoa? Hora, kasu gehienetan, bai. Eh, badakizu pariko zerrendak, orain hauzapezak, eganen dugu, dei egiten alduen edo bea egon behar da, eta erabakiaren ondotik berriz dei egiten alduko du berak, hori badakizu? dut, tutanaz teorian bai dei egiten aldute, eh? eh? gero praktika nola pasatzen den, uh, eh, susen ez dakit. Ia da, ber, ba, berduko epaile horren uh, erabakia eh? segida, segida, intzin ikusi, eh? Olivido Ienar eskertuko zaitugu, etzinen zu uh, pauen aste arte goiztuntan, mainan dugu aurkeztu zirela uh, pareko zerrendan, oposizioko zerrendan erreitenan dugu. Mil esker? Bai, mil esker zuri.